No sé qué piensas de mí. Pero te fui real, no fui un cabrón contigo. Ya no sé ni qué decir. Fue un placer chingar contigo. Baby, ah. no te sientas mal. Lo que pasó no es nada personal. Yo solo te llamé pa' misionar. y yo no somos no te niego que me divertí. Relación seria, mm, no me interesa. No lo cojas personal, no te pongas en esa. Te fui real, solo puso el contrato encima de la mesa. Y ah. sin obligarte, tú aceptaste ser mi presa. Somos adultos, pero no quiero que me malinterprete. Desde el comienzo tú sabías que era un comibete. Yo solo quería un cante ese filete. Que no quieran a serio contigo, no es que no te no pues te sientas mal. Lo que pasó no es nada personal. Yo solo te llamé pa' misionar. Tú y yo no somos nada oficial, nada oficial. Baby, no te sientas mal. Lo que pasó no es nada personal. Yo solo te llamé pa' misionar. Tú y yo no somos nada oficial, nada oficial. Te di a probar sabía que te iba a y Te busqué pa' misionar. Y ahora como un fili quiere que te coja personal. Cuando comencé a enrolar, tú me empezaste a roncar. Y te dije que Canelo no se iba a dejar. Y estás aquí. Oficialmente sola te deja ver. Que quieres amarrarme, uh. pero no que ver, no soy infiel. Tampoco te dije que quería ser el hombre que a tu lado quiere pertenecer. Aunque sé que tú querías, pero también que a veces uno peca y tú sabes. que cambie. Baby, yo solo bajé, pa' la bellaquera. Tú y yo no somos nada oficial, nada oficial. Baby, no te sientas mal. Lo que pasó no es nada personal. Yo solo te llamé a misionar. y yo no somos nada oficial, nada oficial. Paso haciendo 90 piquetes, mi amor. Yeah. Bebé, déjate llevar por el lounge Alex Rose, el nuevo rockstar. Estar indicando Alex Rose. Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé. sick, Para indica Mickey Woo. Ey, ey, LOG, ey. Para dime yo a Cartoon. Ey, mira dime a Munation. Lo que hay es más solqueo 55 para las baby. <laughs>